idokte hau, eh, handia ezagutzen baitugu eh, lugalde honetan, beste hainbat lugaldetan bezala, eta beraz hor eh, su ahitsku eh, handiak badirela gure mendietan, eta bereziki lagungo mazela horretan. Gero kontutan hartzen da, bistan da hori lotua ur eskasia, beraz gaiten da sua balitz, uh, ur guti izango luketela zuaren kontra e, baita ere, e, nunbait, zuhiltzailen e, kopuru hori ere, argumentu bezala haintzinatua da, jakinez gaur e, lugaldeuntako hainbat zultzaile e, bordale inguruan diren zu e, horietat e, igorriak direla ere. Bo. Ara, bez, eta kontut, elementu horiek e, kontutan hartuz, eta ere kontutan hartuz, e, uh, agorilaren lehen eh, bi aste hauek hemen eh, jende pila bat ibiltzen dela eta bereziki hor lagun mendi hortan jende pila bat ere ibiltzen dela, bakarrik ez, bakarrik abuztuan orain, uh, orain beti badugu men, mendian ibilki hainbat jende, beraz ara, uste dut uh, elementu horiek dena kontutan hartuz, uh, zinez uh, olako erabaki batek baduela zentzua, eh, behar dela hemen gure mendi hauetan hainbat uh, jende guti ibilerazi eta arriskuak uh, gutitu biztan da. Hala ere ez du bitxi egiten eh, larruneko treina ez estea eta jendeak eh, derogazio edo salbu espen bat du, beraz eh, jendeak ikoko iotzen alko dela bertara? Bai, eh, egia duzu eta egia da nik ere atzo bere zerbitzuekin mintzatuz Uh, erran niola nere, nere iritziz eh, dena debekatzen alko zela, eh, baita ere uh, treineekin igotzen aldiren jendentzat. Bon, ez da segitua izan, uh, gero erabakian emanada eh, jende horiek uh, uh, lagungo kaskora tailatzen direlarik, uh, debekua dutela uh, kasko hortarik ondoko lurretarat joaitea bon, gero pentsatzen dut ara, eh, segu gazki hor eh, ekonomiaren babesten da, badakigu train horrek, eh, horren eh, diru iturriak eta diru eh, irabaziak frango eh, garrantziak direla, bereziki memento hontan, eta pentsatzen dut ere hori kontutan hartu nahi izan dutela. Baina egia da, eh, arriskuen eh, eh, aldetik eh, hartuz eh, arazo hori, nik nire iritziz... Eh, dena debekatzeko prez nintzen, orain orain eh, prefetaren erabakia da, berriz ere diot uste dut uh, zentzuko erabakia hartua den, eta uste dut ere jendeak uh, duen, eh, orain hemen erriko hainbat jende hasia da janik deitzen, eh, eta zetazuna ukaiteko, bainan uh, lehen oiartzuna ona da alere, jendeak ulertzen. du. E, hor, e, justuki ala ere, debekua da e, nolera, mendira joaiteko eta guzagailu gixera baliatzeko mendia. Aldiz, lan egiteko edo laborarientzat, oka o kabale o abeltzainien ez da debekurik? Ba, egia erabakian ez da, ez da gertzen uh, e, salbu espenik. Eh? E, bon, badira, badira lere uh, hainbat aktivitate uh, susenki debekatuak direla, e, bai, janduzun bezala, e, berezik aixialdiko e, eh, aktivitate guztiak debekatuak, beraz, bon, e, pentsatzen dugu, naiz eta esten salbu e, aktivitate horietatik kanpo egiten diren beste aktivitateak onartuak direla, eta bereziki, beraz, bai, laborariek eta e, beharren e, betetzeko e, ez dela debekurik, eta badakigu, ere laborariak... E, zentzuko jendeak ditugula eta badakigu eh, laborariek gure mendia zaintzen dutela. Pentsu dute, azken zute eh, handia horre eh, larrun eta soldoko eta inguruten izan, bizi izan genuena hemen, gaindi hontan, horrek ere oroitzapen azkar hori oraindik ordela eta horrek ere lagundutula olako erabaki baten hartzea, ez? Gainera, baduzue lantalde hotere sortua, olako zute entzat eta beste, pentsatzen du horrek ere erakin duela, ez? Erak, erabaki hontan. Bai, sigurazki, sigurazki hori e, biztan da denen buruetan dugula ere, e, gertatu zen e, eh, bimila hogoian, e, edo ikabatean, behaz egia da, biztipetsatzen dut ere, e, horren hori tapenako orti dela, debekunen arteko mementuan, eta errandu duzun bezala, e, inguruan sortua dugun gure mendia talde hortan ere, ari gidela olako, olako erabakieri buruz lan zen eta gauzak haintzin errazten behitz ere elburu bakar batekin da gure mendiak hainbezain ongi babesteko. Utsa, mil esker, Filip Aramendi, kure egon? Bai, zuheri mil esker, bai.